girls are smear to me my darlingness card Izan, alas, izan Bidea hartzen dudan Dantza beti izan da Baina bai, ba, artistikoki edo bai Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba gure kultur atalarekin segituz, orain gontan urruñara begira jarriko gara. E aste hontan eta astelenetik osteguna bitarte astezkena kenduta antzerki astea iragan baita urruñako itxasmendi zine ingelan. Bai, beste urte betez, hainbat ikasle hurbildu dira beraien lana erakustera. Izan ere, ikastutean zehar Eskola Katoliko Elebiduneko gela batzuek antzerkia len, landu baitute euskaraz, Babordasuri taldeko Frantsuak Uzto eta Mairu konpainarekin ere. Antzerkiak idatzi dituzte, itzuli edo moldatu eskenarizazioa eta gorputz espresioa landu dituzte bain bat astez eta orain hiru egun hauetan urruñako itxasmendi zinegelan, baikaslek amabost, amabost antzerki aurkeztu dituzte orotara, egunean zeharre eh, beste ikasleen aintzinean eta publikoaren aurrean oroar, erakutsi dutelarik ikasitakoa. Orotara, berreunda irurita malau antzesle izan dira, altsutik, urruñatik, itxasutik, aierratik, azparnetik, zuraidetik, hortzaizetik, aldudetik, donapaleutik, kanbotik, edo eta milafrangatik urbildutakoak. Bosteun da ogoita behatzia urbutik gora bera, iragan direlarik, baurruñako itxasmendi zine gelatik, guk, amabosgarren antzerki aste honi buruz, zertxo begeio jakin nahiko genuke. Mileske, egitan maiteak, hola enela baki behar dugu, zer egin nahi dugun, Lorentze garbi horrekin. Nola hori izan egin, nire pentsia da, nire kamarek Frantxoa, kusto kaixo hartxaldean. Bai, hartxaldeon. Hemen e, urruñan badugu antzerkiaren astea, aste honetan Euskal Aziak proposatzen duena urtero urtero. Betileku berean, eta soko ezberdinetatik etorrietako ikasleek e, ba, beraien antzerki obra e, taularatzea etortzen dira onat urte asko esperientzia ugari bildu dituzularik ezta? Bai, e, uste gabean aurten hama da hama iru garen urtea antzerkia aste hori egiten dela e, usaian betatzen ditugu lau egun bai. aurten gutisago dira antzerkia egin dutenak hiru egunez iraganen da aurtengo eta Eh, festival hori. E, bon, egun lehen eguna, e, eh, biziki untsa pasatu da, ni, ni kontenuz, kontenaiz, eta ikusten baititut urtean zehar beren eskoletan. Eta gero hemen ikustea horiek eh, elgarretaraturik eta holako e, ba, goxo, goxo da, horien, horien ikustea eta entzutea, eta beren artean ere behar ba, batzuk pixka bat ezagutza egiten dute, elgarrezagutza. ezagutza. Bai, bizikuntza pasatu da, goxo goxuan. Mhm. Behatzi, amaika urte bitarteko ikasle zari gara, e, erakasle lanetan ari, aritu izan zara, zuk e, antzerki obra nola egin eta ikasleekin lan egin duzu? Bai, bai, ikasleekin, e, hor e, ikasleak klase batean ibiltzen naiz, mm, mm, e, e, sei hilabetez edo, edo bost sei hilabetez eta hor ikusten ditut hastean oren bat. E, eh, hara, gero antzerkiak berak, badira jada nik badituztanak, eh, berriz uh, egiten ditugunak, ahamoldatuz ahalaz. Badira ere, bon, batzuetan, gai batetatik abiatzen gira, eta haurren laguntzarekin, jokoaren bitartez, gai hori pixka bat uh, harzen dugu, eta uh, emeki emeki antzerke, antzerki bat sortzen da. Horrek ere biziki plazer egiten daut, uh, ideia batetatik abiatu eta gero, hala ere, uh, antzerki bat bilakatzen dela gauza hori, historia bat kondatzen daukute. Uh, dut kasu hortan aurrek eh, behar ba gehiago preziatzen dutela, sartu baitira buru beharri uh, afera hortan, eta ara, behinan ez ditugu oh, hor hamaos bat, hama bost bat antzerki ikusiko ditugu, ez dira denak, denak antzerki berriak, uh, <laughs> sobera lan galdekin lezake. Ikasle gehien entzat, lehen esperientzia da antzerkiarekin? ba, hor nik lehen esperientzia aurrentzat egan nahi duzu, bai, bai haurek hor egiten dute uh, hiru urtez, egan du lehen mailako, beraz eskola tipiko handiak dira, beraz behatzi urte, beraz batzuetan nik ikusten ditut hiru urtez. CEB, CM e, bat eta CMB, hor ikusten ditut batzuetan, eh? hiru urtez, eta hori interesanta da biziki, zeren eta onako haujarekin elgarrezagutzen dugu. E, eta holako, bon, eta bat bezala dago gure artean, nik zerbait ekartzen dut, eiek ere bat dituzte beren ideiak, eta omoreare hor da, maiz, e, batzutan pixka bat eh, kesatzen ez gertatzen alda, baina oroak, <laughs> irri egiten dugu ere aniz eta hori ere erakusten, fin, aipatzen dugu irri egitea gauza bat da, benen gero behar da frango, frango fite gelditu, berriz lanari lotzeko, bo, biziak, ba. Ogoita <laughs> erazten dizuet alere, nere pentsa gira, nerea! Ulertu dugu, baina zule pentsa da, eta zule emazteak zer dio? Ale, mitzazetia gira. Ben! Bassine siri! Ze eskoletako aurrak ikusia dizango ditugu, ze obrak e, eh, ikusia izango dira? Ba, beraz, goztian erraiten duzu bezala hama bost, obra apapres, obra hitz handia da, benen antzerkitxo ikusitko ditugu. Bon, barne, barneko aldetik hainitz etorzen dira, hainitz egiten dute, Donapaleo, Aiera, Hortzaize, Aldude, Baigore, eh, haltzu, bon, barneko alde edo barneko alde urbiletik ere hainitz badira, hori egiten dutenak, eta usaila bat dute, eh, kasik, eh, urteko programan eh, markatzen dute, ba, orten eh, antzerkia eginen dugu eta eta hara eh, hala nola pasatzen den uh, ekartzen dugu gure jakitate xumearekin zerbait aurrek ere ekartzen dute beste zerbait eta oro eh, hori maite dut elgarrikilako trukak eta hori zerbait txutik emaitea gero implikatzen ditut ere albezain bat uh, taula gaineko mugimenduetan, esker joan, eskur joan, bel, elgarren arteko ere batzutan koreografia txiki-txiki edo biziki simple batzu egiten ditugu denen artian, Eta, bon, uh, hara, nik antzerkian biziki maite dut ere, batzutan erraiten dugu, ba, holako mutiko bat, holako neskada biziki trebeda antzerkiaren egiten, biztan da, biziki plazer egiten dut, baina entxatzen gira lantzea elgarrek ilakoa. Batez ere, eh, hori dugu nik hortan dut emaiten lehen tasuna, uh, bon, ahor batek balima ditu euh, alimaleko ahalak hainbat hobe ez gira plenituko, baina elgarrek dugu gehienik, gehienik eta azpimarratzen eta euh, hak bigaitu. Eh, tiratzen gure lanean. Ikusi dugu printze txikia edo ikusi ahal izan dena aste artean edo bestela ere ba, zuek eh, sortutako antzerki obra horiek eh, ikusi izan dira. Gai ezberdinak berdinak unkitu dituzu edo esplikatuko iguzu pixkat? Bai, hor e-, ikusten diren antzerkiak egita batzutan Le Petit Prince adibide hona da. Maite dugu ere, hola liburu biziki ezagun batetatik, zerbait egitea eta uste dut ere hori ez dut eh, aipatu orain artean eh, holako obra baten pixka bat ezagutzea bon, berbal Petit Prince ez dute barne barnetik dena komprenitzen mena nainiz gauza komprenitzen dituzte ere holako obra bat ilantz holako obra baten bitartez ere zerbait egitea ala inan ikasten dute ikasten dute obra uh, importante bat eta baditu golako zonbait uh, eta hori bai egia da importanta da gero ere bon da historia baten uh, irakurtzea lehenik, pixka bat aipatzea irakaslearekin eta pikanaka pikanaka hori uh, ba, lan batekin horren ingurian uh, antzerki bat bilakatuko dena, bai hori ere bai izinez importanta da bai. bai. Ba, zerbait gehitu daiteken, eh? E, urrengo urtera begira egongo zarete, behin bukatu eta honek luzaroko irango baitu, helburuak betetzen baititu. Ba, esperantza dut nik sigurik eta, bon, denek, eh, urrasuek aurrek ere uste dute segituko dela gauza hori, mementuan baditugu ustakit, eh, bon, ahal, batzu, no, badira horako gauzan egiteko <laughs> posible direnak, eh, bon, eh, agian segituko du, eh, bago hori izanen gira, voilà, gero eskoletan ere, ba, hainbeste gauza badituzte egiteko, batzuk, antzerki aurte batean egiten dute, ondokoan ez dute eginen, beste zerbait ere ahimeste gai badira interesantak tratatzeko. Uh, hara, eh, denen, den, benan hala ere, nik zerkian emaite maitut nire aholkoa. Bistan du, esperantzatu, segituko duela, bistan da. Seguro, ba mire esker. Ba izuri. Ez dakit beren izena emanen dutenez. Izenak otoi. Eia. Julia, Johan, Miguel, Joaquín, Naya, Sean, Valentin, Antion, Carol, Diana, Benoît, Andoni, Antique. Kultur alea Ba, txikienei begira jarriz, larun batuntako proposamen batekin segituko dugu. Horai, larun batuntan, ondarribian, txiki musika ekitaldia iraganen baita. Ez mugak elkartaren eskutik, eta nola bait, kontzertuaren magia eta oroar musikaz gozatzeko parada okan dezaten aurrek, ba, itzordua luzatzen digute, larun bat ontarako. Ba, txikiz del aldizkaria eta uno dos bilboko elkartearekin batera pop musika jaialdia proposatuko digute. Aurre eta gura egotkituta egongo dena. Beti ere, esan bezala, musika aurre hurbildu nahian antolatzen dutelarik itzordua. Berez, duela bizpairu urte bilbon abiatu zen onako ekimena. Ba, orain, be birazoa eskualdera e-, ekartzeko lana hartu du ezmugak elkarteak. Carlos Sánchez. Bueno, eh, gehien bat eh, Bilboko esperientzia holan baliatuta eta bueno, ni 1-2 elkarteko kidean naizen aldetik e, baina hemen bizi naiz, bidazo aldean bizi naiz, orduan e, gure asmoa da ba, alik eta leku ba, gehienetan orkestea proiektua. Guk Bilbo aldean hainbat kontzertu antolatu genituen, eta ba, bueno, ikusten genuen gabezi bat zegoela ba, kultur eskaintza. Nola baite esateko guri gustatzen zitzaigun eh, musika egokia eh, aurrentzako egokia zela uste genuen, baina zegoela ba, zuzeneko hoietaz e, eh, disfrutatzeko edo gozatzeko aukerarik ba, bai, ordutegien aldetik edo e, kontzertu aretoen eskaintzen duten ba, arrera edo ez dira ba, pentsatuak aurrentzako. Ordan hori da gehien bat eh, helburua eh, pop eta rock musika, hau da gaur egungo musika, aurrei e, eh, ba hurbiltzea, ez? Ba, eta era naturalean taldeek ez dute bereien abestiak aldatzen edo edo aurrentzako bertsioak egiten. Bai, argi dago ba, aurrek ba, bueno, muga bat daukat ez dakit ba, ordueteko saioa igual gozatzeko bai aukera daukate, baina igual lusatuz gero ba, ez da ez dira bueno, atentzioa ere galtzen dute. Orduan eh, hori da, ba, bueno, taldeek eh, egiten dutena, beraien abestiak eh, aurkeztu, zuzeneko zuzeneko normal bat ba, bailitzan, ez? Mhm. Baina beti eskatzen diegu, ba, bueno, keinuren bat, edo behintzat eta lan egiten dugun taldeek hori beintzat behintzat hartzen dute eta proiektua gustatzen zaie, beste publiko bada eta ere beraientzat ere bere jardunean eh, jardunerako ba, ba, interesgarria da. Orduan uste dugu ba, eskaintza borobiltzeko edo jendeari animatu diogu ba, hori piknika edo ba, e, ekartzea eta bueno, eguraldi ona e, ba, lagun baldin badukagu behintzat e, ekintza eta ikuskizuna borobiltzeko ba, ba, piknika bertan egitea ba, izango litzake ba, ja gauzarik e, ederrena ez. Baia Zirungo Mendibil Parkean izandako ekitaldia arrakastatua izan zen eta oraingo honetan gutxi erabiltzen den espazio bat aprobetxatu nahi izan dute ere. Hondarribiko Kasino Zaharra dinekoen egoitzaren inguruko parkean eman baitute hitzordua. Larun bat hontan Eguerdiko amabietatik etatik atxaldeko 4 bitarte izango da bada zer gozatu eta bertan entzuten ari zareten Santiago Delgado y los Runaway Lovers taldeak joko du edo eta oraintxe entzungo dugun naika taldearen zuzeneko ere gozatzeko parada izanen da. Jakizue alaber, ba ondoren DJ emanaldi bat eta Eskola Music eta Lambro Akademiek eskenetako musika tailerrak ere izanen direla aurrentzako. Oite kemaraz sin mi paraguazen el sol y no obtendrás de mí ninguna compasión, pues barriste las nubes con tus guantes de ambición. ansia y tu deseo te llevaron a jugar, a Ba hortan bururatuko dugu gaurkoan gure kultura tala entzule eta biharko izorduarekin geratuko gara. E, bihar larresoro aldera joango baikara. Gainan baitugu ba, ikusgarriak kalera eramaten dituen Jokozkanpo Festivala bosgarren edizio ospatuko dutelarik gainaren sei eta zazpian larresoron eta ezpeletan zer izango dugun eta nolako lanak ikusial izango diren jakiteko Ba, hoxe, larri sorora joango gara. Ean zer ateratzen dugu. Ba, mi esker, eta bi arte. Aio. jerks, but the jerks like me. I don't like the jerks, the jerks, the jerks. egiten txistuekin Baita zilara botxak jotaz nabarraz Azkenik jokak ekarri du gitarra Playing my favorite song And I could tell you Still with me, yeah, me And I could que corridor guitarra. Beach was going strong, playing my favorite song. And I could tell you what belongs, still you are with me, yeah, me. And I could tell you what belongs, still you are with me, yeah, me. Don't like the judge, but the judge.